Aine saristoi, egunon? Egunon. Gaur literatur solas, bon, badituzu bi liburu, espikatuko daukuzu zergatik, lehenik elkarren argitalpen bat. Bai, eh, susen uh, zira, elkarren argitalpen bat, uh, eh, 2008ko azarokoa dena, hau deitzen da itzal zaunka. Iru egile badira proiektu rengi belean, arkaitzkano uh, eh, idazlea, Jesus Mailo Petegi musikaria eta Antion Olariaga marazkilaria. Argazkiak berak, eh, erakusten dauku, edo marazkiak, obekio erran, eh, zerbait irringarria laia, harina? Edo ez da ala? uh, <laughs> itxura berbada zepo, <laughs> zepo garria da, zenta, uh, bai, asalan agertzen da, ikan bai, berda, liburu bat dela uh, lusa eran dena, it, italiak formatuan, Azala zuri zuria da eta azal erditsutan agerida itzal bat, hau da zakur baten itzala. Eta ara, izen burua haotik ateratzen bazitzaion bezala agertzen da, itzal zaunka. Iduri du uh, eh, liburu bat, hola, mm. lehen itxuran eh, albuma bat dirudi. Uh, Baina lehen itxura baizik ez da. <laughs> Ah, gara da ordean. Zenta da liburu bat, beraz, kartoinezkoa zara du, eta bada diska bat ere barnean. Bai, gaiten alda, uh, eh, liburu bat dela. Zenta bada testua, arkaitzkan oren testua lehenik. Badira, uh, Antion Olariagaren berrogei marazki, uh, eh, ola, testua eta marazkiak tartekatzen dira. Eta azkenik diska bat, Jesus Mailo Petegik egin dituen ameka kanturekin. Beraz da, eh, obra bat osoa, eh, entzuten dena, irakurtzen dena eta begiratzen dena betan. Mm. Diskak eh, ez ditu liburuko testuak berritzartzen. Ah. Diska kasik proiektu soil bat da. Badugu lehenik ipuina, do kontakizuna, irudiekin lotua dena, eta gero diskak ameka kantu proposatzen ditu, kontakizunetik urrunago joaiteko, iteko, pixka bat, eh, kontakizunan ezanak ez diren gauzak, aztertzeko eta beste molde batez ikusteko. Beraz, osagarriak dira, osatzen dira, ipuin liburua eta diska elgar osatzen dira, azken finean. Eta ordean, zer kondatzen du historio unek? Badira, uh, eh, marazkiak dira surita beltzez gehienik, urdin pixkat kolore guti, baina eh, diren koloreak, <laughs> horatzen baita dituztenak, uh, dute zerbait indartxu. Bai, eh, duzu, zurita beltzezko irudiak dira, zakur batan ikuspundutik ikusten baitugu mundua, irudi horietan. Eta, beraz, deskubritu dut momentu berean, zakurrek mundua zurita beltzaz ikusten zutela. Beraz, eh, bai, be zakur batan ipuina da, eh, katetik askatu dena, eta berriz ere eh, bakarrik dugu mezurtz dena. Eta, beraz, joa da, hiria harakatzen du, hola, elbururik gabe, uh, errestan da zako hori. Ibiltzean zehar, ala ere, ibiltzean arau, hausnarketak egiten ditu zako horrek. Zentazken finean ez da edo zoin zakur, hori eksistenzialista da. Erraiten du berak, <laughs> liburuan, je suis un chien Bi zango dun horrek erraiten dituenak, usu, lau zango dunen eh, pentsa moldetik aski da. Beraz, gaiten ala, kontakizun bat dela, baina filosofikoa. Mm -hmm. Zer da, modernua, uh, idazkeran eta? Bai, idazkeran bai. Uh, testua da ahas luzea, baina ulertzeko maila desberdinak badira. Bada kontakizun normala, sakuraren ibilbidea kondatzen duena, hirian zehar. Eta betan onduan bada uh, idazketa filosofikoagoa, beraz hor hausnarketaren, hausnarketa tarteak. Uh, idazkera biziki modernoa da, izkuntz maila aski gora da ala ere, aberatsa, baina nala ere uh, nik uh, ahasuler atse mandut eta justuki jendeak ere hausnartzera pusatzen dituen, dituen testu bat da, azken finean. Uh, Nuri gomenatzen duzu haue? Segur elduen zategina dela liburu hori, ez da asalari fidatu behar, mm. uh, <laughs> bai, bai, emezortzi goi, urtetik goiti, filosofia ikusizkero behar bada obeda liburua irakurtzea, eta, bon, filosofia eno joan gabe ere, uh, biziari buruzko galderak pausatzen ditu bere buruari zako jorek azkenan. Funtsesko galderak, uh, zer giren, zertarako munduan giren, zertarat joiten giren, orako funtsezko galderak ez direnak baitez bada filosofikoak, baina berbada, fin, bakotsak momentu batan bere buruari pausatzen aldituen gauza bertinak dira azken finean. Hausnarketa egin arazteko egin da ez du erantzunik ekartzen baitez bada, eh? Ez da erantzun izpirik. Uh, aldiz erran behar da, badela elkarrizketa bat testua eta marrazkian artean, Marazkiak ez dute uh, kontakizunaren ordre berdina segitzen, beraz horrek ere eh, irakurlea ah. ikuslea nahastena aldu. Uh, ah. eh, emeki emeki kontakizunen aintzinatu arau guk ditugu irudiak ordrean ezagiko. Wow. Ordrean ezarriko edo ez azken finean, bakutsa libro da liburuan nahi duen bezala hartzea eta irudiak nahi dituen bezala irakurtzea. Mhm. E, eta alairen ahasketa hori hori trabagarria balin badastapenean, gero nik duen azken finean, sarbideak nahasi zola justuki uh, ideiak alde batetik bestela itzula, itzularazten dituela bakotxari, eta pentsatzerat emaiten edo hausnartzerat emaiten dutela. E, dena untsa pentsatua izan da eta hiruen arteko elkar lana ere untsa eramana da. Idazilarena, marazkilariarena eta musika egilearena. Sei eskuko lan bat da eta uh, biziki untsa uh, kalkulatua. Bai. Hora, mm-hmm. dugu astapenean, bazinura beste liburu bat ere, eh? azpian eh, komiki gisako bat. Bai, irakurri dut elkarrizketa batetan, arkaitzka nori egindako elkarrizketa batetan itzal testua irakurtzen zuelarik, eh, gelditu gabe beste liburu bati pentsatzen zuela, eta askia jarroa da, liburu hori uh, liburu bat baita, deitzen da Un Jour Un Chien, eta horren sortzailea da Gabriel Vincent. Eh, Gabriel Vincent aski ezaguna da uh, liburuen munduan, jarek sortu baitzituen uh, Ernest eta Celestina uh, liburu sortak. Hala. Ernestetez Celestina, ziren liburu ikengarriak, hartz eta sagu baten arteko adiskidetasuna kondatzen zituenak. Liburu hau, enjuran sien, obra biziki bere zibada, salbu espen bat da, bere lan osoan, suri tabeltzaz baita, mutua, hitzik gabekoa, eta zakur batan ibilbideak kondatzen du liburu hortan ere, bide bazterrean abandonatua izan dena, eta uh, ara, xakur erratu hori segitzen dugu bere ibilbidean. Eta geada itzaltzaunka irakurtzen dugularik, biliburuen arteko lotura argiki eh, ikusten dela. Untxa, eta hori gainerat uh, elkarren argiteratua denez, erreskiatzen maiten alda? Bai, itzaltzaunka elkar argitaletxak plazaratu du, azaroan, beraz erreskia aurkituko duzue, eta liburu hori nik gomenatzen dut norberaren eta atxemaiten dut ere eskaintzeko liburu edera dela, obiektua diadanik edera delako, eta bakutsak nahi duena hartzen alduela duelako barnetik, azken finan edo musika, edo liburua, edo irudia. Ontsa, eta biztan dena, kanboko mediatekan ere, e, atxemaiten alduzue, irakorzen al, entzuten al, e, <laughs> mire esker hainitz, hainesa, e, listoi. Mil esker zuri.